LDK 2030. Labą dieną, mėly LDK 2030 klausytojai. Šiandien tęsiam toliau laidas apie Lietuvos istoriją, kuri, kaip matot, yra nenutrūkstamų ir klaidų, ir teisingumo tomai sprendimų grandinę. Ir pradėsiu aš nuo iš kito šiek tiek laikotarpio, iš XIX amžiaus e, pabaigos, nežiūrint, kad šiandien kalbėsim apie 1926-1919-20 metus e, eilutėmis. Ir jas parašė Vinsas Kudirka 1883 metais. Ir pats Vinsas pasakoja. Gavau pirmąjį užros numerį. Žiūriu, pirmame puslapį stovi Basanavičius pranašas, pagalvojau tada apie Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti aušą ir nebeatmenu jau visko. Kas paskiau su manimi darėsi? Tik pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįstamas pakelti akių į savo kambarėlio sienas. Rodas girdėjau Lietuvos balsą. Sikiu apkaltinanti, sikiu atleidžianti, o tu pasiklydėli, kur iki šiol buvai paskui pasidarė man taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kurios negryžtamai išbrauktos iš mano gyvenimo kaip lietuvio. Ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinų pagedelių. Po to pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma ir rodos naujos pajėgos pradėjo rastis. Rodos išaugau išsyk ir tas pasaulis man jau per ankštas pajutau save didžiu, galingu. Pasijutau lietuvis esas. Ir tai yra Vinco Kudirkos žodžiai apie asmenį Joną Basanavičių, kurio nubrėžtose gairėse Lietuva galima e, taip pastebėti, gyvavo iki 23-22 metų konstitucijos, nes Basanavičiaus Jono buvo siekis daugiau ne Lietuvos Respubliko, o Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir skirtingai, tai pavadinkim, nuo Real Politics atstovų, Smetonos ir kitų ministerių biurokratų, kurie E, galimai e, daugiau palaikė provokišką, prontantišką taip pat e, politiką Lietuvoje, dalinai ir su bankininkais tai surišta ir, žodžiu, Basanavičiaus tos idėjos trumpam apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę užmygo uh, E, panašiu laiku kaip ir jisai pats. Tai yra 1927 m. vasario 16 dieną e, skirtingai nuo smetonos ministerių, nuo tautininkų, kurie pasitraukė Kaune veikia, jisai mirė e, Lenkų okupuotame Vilniuje, tikėdamas, jog Lietuvos didžioji kunigaikštystė vieną dieną bus atkurta ir tas irgi turbūt niekas nelabai atkreipia dėmesį, kodėl staiga e, Lietuvos, sakykime, patriarchas, e, tos e, tarpukario Lietuvos miršta ne Kaune, visų pagarbojo, būtent Vilniuje tai ir dar okupuotame Lenkų to, to laikmečio. Tai e, manau, dviejų asmenų palaidotų Vilniuje. Vieno tik tai gabalas yra palaidotas ir tas gabalas dalis, tai pavadinkim, yra širdis, tai yra jo, jo, Jozapo, Juzapo Pilsutskio, e, kuris e, kilęs iš Pilsudų, tai yra iš Tauragės Lietuvoje. Tai šitų dviejų žmonių konceptas, samprata valstybingumo, e, mano supratimu, buvo užslopinta kad nedaug dieve e, atsiras darinys, kuris geopolitinės e, įtakos e, pasiekoj pašalins kitų geopolitinių centrų, tai šiuo atveju pavadinkim Rusijos imperijos to laikmečio arba Sovietinės imperijos ir e, Anglų imperijos anometinės ir dar galimai trečiosios jėgos iš už Atlanto. E, kurios tuo metu suvaldė Vokietiją, įveikė ir um, ko pasiekojim gimsta Lietuvos Respublika. Taigi Jozefo Pilsutskio, Juzepo, Jozepo Pilsutskio iš Tauragės rajono kilusia, iš Šilalės netoli, tai jo širdis yra palaidota Vilniuje ir į tą politiką aš siūlyčiau taip pat šiek tiek kitaip pasižiūrėti, pradėti daugiau žiūrėti ne kaip į Lenkų politiką, o kaip į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politiką. Ir tam, kad ir, irgi tą laikmetį, kurį mes lietai einame, pajaustumėt, suprastumėte, aš perskaitysiu ir Jozapo Pilsutskio e, mintis iš 1908 e, metų balandžio mėnesį, kai stokodamas lėšų E, stokodamas išteklių e, savo svajonėje atkurti Lietuvos Lenkijos valstybę e, ir tuo pačiu Rusijos valstybę arba Ukrainos, Rutenijos. Jisai ryžosi tokiam drastiškam žingsniui 1900 tuomet socialinių tų konfliktų visų eroje laikotarpyje jisai griebėsi teroristinio būdo įgyti lėšom Tai yra apiplėždamas traukinį, e, kuris, pašto traukinį, kuris vežė pinigus e, Rusijos imperijos kariuomeniai. Tai tos eilutės galimai atskleis kitą asmenį. E, kuris, kurio širdis yra Liet... Vilniuje palaidota. Ir e, būtent prie netoli Bezdonių, netoli Vilniaus, jisai tą traukinį užpuldamas paliko šitą žinutę. Beje, traukinį sėkmingai užpuolė ir pasisavino apie, e, įgyjo tuo metu apie 200 812 e, Rusijos imperinės rublių arba 100 tūkstančių dolerių. Ir tai buvo sunkiai įsivaizduojama suma, nes kaip palyginimui tai buvo maždaug metinis vos ne atlyginimas visos e, Rusijos carinės armijos, kuri tam vat, severo zapadnai krai, tai yra e, Lenkijoje, Lietuvoje buvo įsitvirtinusi ir kovojo tuo metu su Vokietija. Tai dabar jo eilės, e, jo mintis prieš e, ryštantis tam žingsniui įsigyti tokiu būdu lėšų. Draugai, laiškas. Aš nesiuošiu tau dėstyti ką tu turėtum rašyti apie mano darbą ir gyvenimą. Aš tik prašau nepaversti manęs besiskundžiančių sentimentalistų. Aš kovoju ir esu pasiruošęs mirti. Nes galiu, nes negaliu toliau gyvenčioje išvietėje, kuri reguliuoja mūsų gyvenimą. Leiskite kitiems žaisti su mėtomomis socializmo ar polonizmo e, buketais. Mano naujausia mintis kurios dar pilnai neapsvaršiau, yra visų mūsų partijose sukurti fizinės jėgas, galingas jėgas. Aš jau daug nuveikiau šią kryptim, bet nepakankamai, kad užmygčiau ant laurų. Taigi, dabar aš šią paskutinę kortą užstatau viską. Aš galiu žūti, todėl noriu viską išsiaiškinti dabar. Pinigai? Velnes gali juos pasiimti. Aš geriau bandysiu jos kovoj laimėti, nei atimti iš paprastų žmonių vaikiškom širdim. Aš neturiu pakankamai pinigų, bet turiu jų gauti mano planams pabaigti. Taigi, e, ko pasiekoj, e, jisai įgyjo lėšas ir jo e, mintis apie tą vadinamą meždmoriją arba tarpjuris. E, buvo vėl galimai, galimai nesakau, kad iš tikrųjų, e, sunaikinta tų geopolitinių jėgų, kurios niekada nebus suinteresuotas, e, kad tarp Baltijos ir Jodosios jūros atsirastų savarankiškų politiškai, ekonomiškai, ūkiškai ir kitaip kultūriškai valstybių sąjunga. E, tai būtent Pilsutskio buvo ta mintis. Ir įvykiai, nuo kurių prasideda, sakykime, tas laikotarpis 1926-1920 e, metų, apie kurį šiandien kalbam. Tai yra 1926 metais, visi žinome, gruodžio 16 dieną Lietuvos Respublikai buvo įvykdytas karinis perversmas, valstybės E, kabutėse jau galim, nebegalim vadinti nuo to laikotarpio smetonos prezidentu, jisai tapo oficialiuoju diktatorium. Todėl apie tautininkų beje partijas. Taigi valstybės diktatorium buvo patvirtintas, išvaikius Seimą visą, e, Antanas Smetona. Viena, ką visi praleidžia, pastebėjo istorikai, kad mes pirmieji buvom, pirmasis bandymas e, valstybinio perversmo, kuris buvo sėkmingas. E, Ir antrasis bandymas sekė po kelių mėnesių toj pačiai Lenkijai. Tai buvo gegužės 12-14 valstybinis perversmas Lenkijai, kuri irgi tapo e, diktatoriaus valdoma. Tai Lenkijai e, valstybinis perversmas arba e, kaip tuo metu yra įvardinama sanacija. E, tai yra valstybingumo ir tautos tyrinimo veiksmas e, matomai atskleis ir smetonos e, tą perversmą, e, kuris įvyko Lietuvoje. Perversmo pasiekoj valstybės, Lenkijos valstybės vadovu 1926 metais gegužės mėnesį tampa Jozefas Pilsudskis tas pats. Ir pagrindinę problemą jisai įvardino valstybėje ir pritraukė tokiu būdu karinės pajėgas. Tai yra tai, kad anuomet, e, ne, aš kalbu ne apie šiuos laikus, anuomet buvo bėda, kuria buvo įvardinta kaip Seimokratija. Ir būtent Pilsudskis pažadėjo, kad įvyks sanacija. Tai yra sanitarinis valymas. E, arba sveikatingumo valstybėje atstatymas visam pradedant politiniu gyvenimu ir baigiant ūkiniu. Pilsudskis paskelbė, kad tai bus revoliucija be jokių revoliucinių pasiekmių. Esmė yra stabilizuoti šalį, sumažinti politinių partijų įtaką, kurios buvo visos korupcijos, E, nesėkmingų valstybinių programų, e, savarankiškumo armijos susilpninimo priežastimi. Tai būtent politinės partijas. Ir jisai siekia atstatyti visuomeninį, visuom, visuomeniai tą moralinę, sveikatą. E, beje, priminsiu, jisai buvo e, po antros santokos, kai katalikų bažnyčia neleido jam susitokti, jis buvo ne katalikas, o liuteronas. Tai e, dar vienas įdomus faktas. E, žemaitis iš Tauragės rajono e, liuteronų tikybos valdo Lenkiją ir širdis be abejo Vilniui. Tai reikia įžiūrėti daugiau, kaip sakau, į kaip į lietuvišką politiką tvarkanti korumpuotą Lenkiją, o ne priešingai. Ir Seimą jisai vardino anometinį tiesiog prostitutė. Ir tuometinė nacionaldemokratų partija, kuri lygiai taip pat ir Lietuvoje smetonus buvo pašalinta, e, pakeitė e, etninės asimilacijos programą valstybėje į valstybinės asimiliacijos politiką. Tai yra gyventojai buvo uh, jau integruojami į visuomenę ne pagal tai, kokią priklausė etiniai grupiai, tautiniai grupiai, bet pagal ištikimybę tai valstybei. Ir didžiausias priešas e, visos tos politikos ir tos politikos e, pasiekoj, e, tos konflikto, sakykime, vidinio ideologinio arba minčių konflikto pasiekoj, matomai laimėjęs ir nudenos Lenkijos politikoje vyraujantis, vyraujanti kryptis yra Romanas Dmovskis. Jisai buvo didžiausias ir Pilsudskio priešas, ir didžiausias priešas e, Meždmorje tarp, e, tarp jūrio, tai yra konfederacijos, tautų valstybių konfederacijos priešininkas. Ir būtent jisai iškėlė tautinės Lenkijos ideo kryptis gairias ir būtent jisai padėjo pamatus tai moderniai tautiniai Lenkijai. E, Pilsudskio e, prometėjiškoji programa, kaip jisai buvo įvardinęs, tai yra šviesos nešimo programa. E, buvo nukreipta į tai, kad susilpninti kiek įmanoma Rusijos imperiją ir jos e, teisės, jos valstybingumą perėmusią Sovietų sąjungą, Tarybų sąjungą. Siekis buvo kiek įmanoma palaikyti tautinius e, ir panašius judėjimus e, ne rusų kilmės žmonių Rusijai ir Tarybų sąjungai ir buvo iš Lenkijos koordinuojamas nuo 1927 iki 1939 metų, būtent kada ir kilo antrasis pasaulinis karas, kur matomai to šaknis antro pasaulinio karo be abejo ir slipėjo Lenkijai. Po trumpos petraukėlės mes vėl susitiksim ir kalbėsim apie laikotarpį, kurio matome išvestinėse geopolitinėse esam iki nuden. Būkim kartu. LDK 2030 Taigi, pagrindinis vykdytojas e, Pilsuskio prometėjiškosios programos, e, aiškios valstybinės programos ne tautiniu, o pagal ištikimybę valstybiniai politikai buvo Edmundas Šarašk... Šaraškevič, Šaraškevičius. E, šitas asmo, e, žvalgybos karininkas, jisai būtent tą interbe, interbelą, e, tai yra Mėždmorija, tarpjuris, e, E, buvo e, dvasia, tai pavadinkim, e, galbūt ne dvasia, o siela, dvasia buvo Pilsudskis. Ir tą politiką, būtent, kad turi būti desintegruota ir susilpninta Rusijos imperijos teisų perėmė Tarybų sąjunga, palaikė ypatingai ir atvirai prancūzai ir anglai. E, nes jie turėjo savų geopolitinių interesų, ne tik tai Lenkijoje, bet paimkim čia šiuo atveju ir Iraną, ir Indiją, ir Kiniją. Taigi, Pilsudskis e, tarp Jūrio federacijai žiūrėjo, kad tik tai šita savanoriškų pagrindų su tautiniu savarankiškumu, nekišant polonizmo, nekišant dar kitų ideologijų, bet užtikrinant ūkinį ir, sakykime, laisvės saugumo garantus, gali pasipriešinti tiek Rusijai, tiek, tiek rusiškam, tiek vokiškam imperializmui. Ir ta konfederacija buvo bandoma grįsti Lietuvos Lenkijos valstybingumo patirtis. Bet kaip minėjau, Domovskis, Roman Domovskis ir galimai už jo, kaip ir už Antanos metonos lypintis e, didžioji, didžioji Britanija, prancūzai, siekdami konflikto tarp pačios Rusijos ir tarp pačios Lenkijos, e, karinio konflikto, e, galimai e, ir išryškino būtent Dumovskio liniją, visiškai susilpnindami Pilsutskiškąją tą konfederacijos, būtent ne lenkiškosios piastų dinastijos patirtim paremtos valstybės valdymo, e, kuri grinai slavo centriška buvo, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patirtim ir Pilsutskį reikėtų įvardinti kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vaikaitį ir atstovą Lietuvos, Lenkijos valdymo struktūrose ir panašiai ir patirti. Taigi Dumovskis, e, kurio linija palaik, kurią palaikė Britanija ir tuometinė Prancūzija, suskirstė e, tautas e, į keturias linijas ir būtent tai buvo lemiama pergalė prieš Pilsutskiškąją konfederaciją. Jisai suskirstė tautas į keturių, keturis tipus. Pirma, tai yra tautos, kurios neturi jokios patirties ir gebėjimo tiek formuoti vyriausybės, tiek valdyti. Ir tokia valstybė Domovskio požiūriu buvo Baltarusija. Jeigu imt pavyzdį, tai turbūt Lietuva nudenos yra viena irgi iš pavyzdžių prie tų tautų, kurios e, samoningumo, savivaldos ligmo yra ties nuliu. Antra, lygmuo tai buvo tautos, gebančios save valdyti, su tam tikrom tautiškumo aspiracijom ir tam tikrą tautinę saviraišką. Tai buvo, kaip pavyzdžiui, Ukraina ir šiai dienai turbūt galim paimti kažkas tai panašaus į Lenkus. Trečia, tai buvo tautos, kurios siekė pilnai tapti laisvomis ir turėjo šimtmečių senumo kultūrą, su savo valstybingumo tradicija ir Domovskis būtent įvardino tuo metu Lenkus kaip pavyzdį, ne mūsų jau, kaip sakant, priskirdamas turbūt irgi prie tos pirmos kategorijos. Ketvirta rušis arba ketvirta kategorija, pati aukščiausia, tai buvo tautos su aukščiausia gebėjimu save išreikti su aukščiausiom valstybingumo tradicijom, su aukščiausiom e, savarankiškos kultūros tradicijom ir kurios sugebėjo ne tik savo šalį valdyti, bet kultūriškai ir kitai priemonėm įjungti kitas valstybės ir kaip pavyzdį jisai paėmė tuo metu Vokietiją. Taigi tuo metu Dumovskis į lietuvius žiūrėjo kaip e, iš viso mm, e, nepapuolančią vos nei tas keturias, tai dar vos nenulinio lygmenį esančią valstybę, kuri neturėjo jokių vizijų E, apie valstybingumą ir samprotų. Taigi, e, per jį e, Lenkijai buvo galimai per prancūzus, per anglų stiprinimą, buvo E, įtvirtinta būtent Domovskio linija ir Pilsudskio su laiku buvo ir pašalinta tiek iš e, geopolitinės erdvės, tiek iš politinės ir iki pačiai dienai eskolojamas yra neigiamas atspilvis, neigiamas šleifas prie būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicijų, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdy, valstybingumo, e, išteklių, išeitinių taškų ir asmenų, kurie ir toliau kaip Jozefas Pilsudskis, kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atstovas valdė Lenkiją. Ir Dumovskio pagrindu taip pat 41, 42, 43 metais, kai Lenkų vyriausybė pasitraukė į e, užžiūrė, tai yra į Londoną. Tai buvo bandoma iš pradžių atkurti Centrinės Europos sąjungą kur, e, kuri būtų, į kurią įeitų Baltų, Baltijos valstybės, e, Jodosios jūros, Adrijos jūros ir Egėjos jūro, jūros valstybės. Tai yra Siko, Vladislavas Sikorskis e, bandė inicijuoti graikų, jugoslavų, lenkų, čekoslovakų valstybių sąjungą, bet anglai tą labai greitai nukirto ir kaip matome ir matysime ir iki šiai dienai matome, iki nūden, tai yra vienas iš kol ko labiausiai bijo e, šitie geopolitikai, tai yra šios valstybės. Ir kaip tik man teko šiandien laidą eiti pro Lietuvos Respublikos Seimą. Pasižiūri tos gražius Mercedes, pasižiūri tas gražius e, Volkswagenus naujus blizgančius, pasižiūri BMW mašinas naujausias važinėjančias Vilniaus gatvėje, džipus įvairiausius, Land Roverius ir kitokius. Uh, Ir tu supranti, kokie mes esam ubagai, kokie mes esam beturčiai, neturintys visiškai nieko. O ubagai dėl to, kad važinėjom ne pas savęs sukurto mašinom. Ir vokiečiai nevažinėja lietuviško mašinom. Nežiūrint, kaip tai jokingai šiandien skambėtų bet todėl, kad mes iš tikrųjų esame ubagai. Ir galbūt ta politika, tas turinys, kuris buvo formuojamas tarpukarį, surištas griežtai su žemės ūkio šalim, e, be abejo, labai aiškiai suvokiant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės e, tradicijas, istorinį e, kontekstą ir geopolitinį didybę. E, galimai būtų galima atnaujinti lietai tą diskusiją pamažu ir kaip mes pamatysime, ta idėja buvo bandoma iškelti e, iš karto atkūrus, atstačius, kaip jie parašė 1918 metais vasario mėnesį e, valstybingumą, e, kur mūsų didžiausiai nuostabai buvo atkurta ne bet kas, o Lietuvos karalystė, nežiūrint, kad buvo siekis Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet čia jau vokiečiai vėl įsikišo ir tos dokumentus sekančiai laidoj mes apžvelgsim, pasižiūrėsime į e, būtent ką tai reiškia Lietuvai, Lietuvos, Lietuvos karalystės atkūrimas. O pats svarbiausias e, geopolitinis įvykis anuomet, e, kurį iki pačiai dienai mes praleidžiam, tai yra Rygos sutartis, kuri buvo pasirašyta 1921 metais, kovo 21 dieną. Tai tą nesėkmę Pilsutskio, pasakykim, e, nesėkmę Lietuvos didžiosios kunigaikštysės pagrindų paremtos konfederacijos e, vystimas ir kūrimas galima laikyti būtent Rygos sutartimi. E, ją galim laikyti Rytų Europos federacijos, Mešmorija, Intermarum, e, tarp, tarp Mario e, žlugimų. E, būtent e, po 1920 metų e, bolševikų tarybinės armijos veržimosi į Vokietiją nešti revoliucinės idėjas, kurios e, vėl kaip nekeistai nuskambės suformuotos Markso, bet pirmą kartą bandytos įgyvendinti Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje 1863 metais, čia gerokai bus dar <laughs> reikės palaukti, bet būtent tada buvo suformuotos dvi stovyklos - baltųjų ir raudonųjų stovykla su socialiniu kontrakto pagrindu, su socialiniam reformom, e, kurias e, įsitvirtino tarybų, e, buvusiai imperiniai Rusijai ir e, Vladimiro Lenino, Trotskio dėka buvo bandoma nešti visom Europon tą socialinį reformą, šalinant senasias dinastijas, senosius karalius, tiksliau perskirstant turtą ir bandant vėl atsveikinti visuomenę. Taigi, Rygos sutartyje buvo išvestinė tik tai 1920 metų balandžio 25 dieną, kuomet Lenkija pradėjo bolševikių operaciją prieš bolševikus, kai e, buvo užimtas ir Kievas, ir kiti miestai, ir e, buvusi Žespospolitas teritorija atsidūro Lenkų valdomoje. Bet tai tapo valdomoje teritorijoje, bet tai tapo įmanoma tik tai dėl to, kad E, buvo Vistulės Vislos mūšis, kuriam tas pats Jozefas e, Pilsudskis 1920 m. Rūpiučios, rūpiučio mėnesį ruošęs nuo pat vaikystės. Jį buvo apsėdusi mintis, kad jisai e, bus didis karvedys ir visą, ką gyve, nuo vaikystės, nuo 13 ar kelių metų jisai daręs, studijavo, tyrinėjo Napoleono žygį Rusiją. E, Ir tas matyt jam padėjo laimėti Vistulės mūšį, nes e, kai Raudonoji armija pajudėjo į Vokietiją, vedamų Berots e, Vorošilovo ir e, Budiono ir kitų ten karvedžių, tai nukirto visą tiekimą armijai ir sutriuškino prie Varšuvos E, ko pasiekoj e, ir buvo pasirašyta Rygos sutartis, bet Rygos sutartį pirmus muikų e, griežia anglai ir tie patys prancūzai, Anglų imperija, nepamirškim to laikotarpį, tame laikotarpį buvo pati didžiausia ir įtakingiausia valstybė. Anglų imperijos pabaiga, kaip ir Vokietijos, galim laikyti antrojų pasaulinių karų. Taigi, Europoje tuo metu jie turėjo didesnių interesų negu šios dienos amerikiečiai. Tai 21 metų kovo 21 dieną pasirašytos imperi, e, sutartis tarp Rusijos ir Lenkijos, e, kurioje lygtai Lenkai buvo kaip įvardinti ir nugalėtojai. Rusija turėjo išmokėti monetarinę, piniginę kompensaciją, 30 milijonų aukso rublių, gražinti visas vertybės. Ir mes matome, kad Lenkija atsistojo į 1775 1971 metų prieš Lietuvos Lenkijos valstybės padalinimą e, trys tos buvusius ir baigtus 1795 metais teritoriją, jinai perima. Ir anglai su prancūzais matydami, kad vienintelė valstybė e, gebėsinti pasipriešinti bolševikų arba komunistų arba tų socialinių reformų idėjoms yra Lenkija, tai tokiu būdu ir buvo pastatyta visa korta ant lenkiškos Dumovskio politikos, e, nes buvo baiminamasi prarasti ir tą geopolitinę įtaką, kurią turėjo jie, nes Pilsudskis bandė atstatyti geopolitinę e, valstybės įtaką, kurią visą laiką formavo ne piastų Lenkijai dinastija, o jogailaičiai, lietuviai ir, kaip matom, iš Pilsudskio gyvenimo Taip pat tai e, ta atkurtoji valstybei buvo atiduota viskas ir mes matom vieną kitą tik tai teritoriją. E, lietuviai šiuo atveju, kadangi e, buvo daugiau vėl anglų pusiai e, ir prancūzų, mes matome ir su to susijusius įvykius, vadinamai E, Klaipėdos krašto perima 23 metais, kur iš tikrųjų Lenkai e, galbūt nenorėdami, kad ta valstybė irgi iš kitos pusės sustiprėtų tautinė Lenkija, e, buvo tiesiog, galim pavadinti, atiduoti, nes ten 5-6 nukauti prancūzų kariai, 3 ar 4 ir ar netoli 10 lietuvių karių. Tai čia, kaip sakant, ne mūšiai, o perdavimas tam tikros teritorijos, kuriam valdė e, prancūzai. Tai čia Klaipėdos krašto jungimas. Ir tuo pačiu e, sekė ir Vilniaus krašto jungimas, nes du, pagal Dumovskį, pagal kitus, e, tam, kad valdyti e, LDK, reikia turėti Vilnių ir Neteisėtai buvo užvaldytas Vilnius, nes pagal visus susitarimus tiek 1905 metų Vilniaus didžiojo Seimo, tiek 1917-18 metų lietuvių susitarimų su Lenkais. Vilnius yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė ir visą laiką priklausė ir priklauso Lietuvai. Todėl apie kažkokį tai Lenkų klausimą kaip ir turėtumėm mažiausiai galvoti. Taigi, mes pažiūrėsime į visą tą laikotarpį, apie kurį šiandien kalbam, 26, 20, 19 metų, mes matome, kad tos Basanavičiaus, Kudirkos, tai yra tie asmenys, kurie kūrė, e, kurie turėjo vizijas, regėjimus, kaip ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė Lietuva turi atrodyti, buvo nustumta į šoną ir atėjo pilkieji, tai pavadinkime tokie kardinolai, kurie arba real politics atstovai ir būtent pastarėjai e, paėmė tą katalikišką, tai pavadinkime, e, liniją, e, kuri iš tikrųjų niekada nebuvo tautinė ir jinai negali būti tautinė, e, nes jau savaime suprantama, kadangi centras yra Vatikanė ir viskas vyksta iš to centro, jisai niekuomet nebuvo ir nebus tautiškas. Ten yra tik tai žaidžiama, kaip Pilsutskis sakė, buketais tautiškumo. Ir e, ta istorija, ta samprata apie praeitį, apie dabartį ir praeitį, kuri slipėjo už basana, už aušrininkų, už varpininkų, buvo nubraukta tame laikotarpiu ir vėl išriškėjo jezuitiškoje linija, jeigu paimsim Šapokos tą pačią istoriją. Tai kai tu prarandi tą šaknis, belieka tik tai šaknis ant žemės. Tai yra ryšys tik tai su ūkiu, ką mes ir matėm tame pokario laikotarpyje, e, karo laikotarpį 40-57 metais. Žmonės, pažiūrėkite tų partizanų vardus, laisvės kovotojų vardus, slapyvardžius ir jūs pamatysit, kad tai yra būtent Basanavičiaus ir Kudirkos, e, Stulginskio ir kitų kurti asmenis e, jų vizijos, jų mitai. E, kurie neleido tevinės išduoti, kurie žmonės pasodino šaknimis į žemę, ne šaknimis į dangų kažkokį tai su ekonominiais konceptais ir samprotomis. Tai kaip matome, tas e, mūsų tapatinamasi su kosmopolitinė katalikybė, kuri niekuomet neįmanoma, kad jinai būtų tautinė, e, baigėsi visą laiką liūdnai ir tie bandymai atkurti Lietuvos karalystę su katalikų karaliumi Vilhelmu von Urachu. Sekančiai laidoj mes ir atskleisim, atskleisim skaitant dokumentus, kad tiek Antanas Metona, tiek kiti valstybininkai nuometiniai atkūrė ne Lietuvos Respubliką, o Lietuvos karalystę su karaliumi ir galimai didžioji dalis tiek jūrinių, tiek teisinių dokumentų nudenos yra negaliojantis pasirašyti Lietuvos Respublikos vardu, nes ne Lietuvos Respublika, o Lietuvos karalystė veikia ir neteisėtai buvo panaikinta. Būkite su mumis sekančiai laidoj apie tai pakalbėsime. Ir pabaigai, kaip jau yra įprasta, perskaitysiu kelias e, vieną mintį apie sarmatą. Tai yra asmenybės griūtis ne proto, o atsakomybės sarmatos dingimas. Bendruomenės griūtis ne kivirčiai, o atsakomybės, sarmatos dingimas. Visuomenės griūtis - ne korupcija, plutokratija, o atsakomybės, sarmatos dingimas. Ir valstybės žlugimas - ne asmenybės bendruomenės visuomenės griūtis, o atsakomybės, sarmatos dingimas. Nes ten, kur nėra sarmatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausi įstatymai. Ačiū visiems uždėmesio, iki sekančio karto.